Suratu Takwir imeteremka maka. Katika sura hii yanaelezwa yatakayotokea wakati wa saa ya kiyama na baada yake na yanaelezwa ya kuonyesha dalili za uweza wa Mwenyezi Mungu na kutilia mkazo cheo cha Qur'ani tukufu na kupinga madai ya uzushi katika Qur'an na kumtakasa mtume sallallahu alaihi wasallam na tuhuma za wazimu na kuwatisha na kuwaonya hao wanaoendelea na upotovu na inataka yaangaliwe mazingatio yaliyomo katika Qur'an ambayo yatawafaa watu wenye kusimama msimamo wa sawa na inarudisha mambo yote ya watu kwenye mapenzi ya Mola mlezi wa walimwengu wote. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Idha shamsu kuwirat. Jua litakapokunjwa. Wa idhan nujumu kadarat na nyota zikazimwa wa idhal jibalu suyirat na milima ikaondolewa wa idhal isharu uttilat na ngamia wenye mimba pevu watakapoachwa wasishughulikiwe wa idhal wuhushu hushirat na wanyama wa mwituni wakakusanywa wa idhal biharu sujirat na bahari zikawaka moto wa idhan nufusu zuwijat na nafsi zikaunganishwa wa idhal mauudatu suilat na msichana aliyezikwa hai atapoulizwa bi ayi dhanbin qutilat kwa kosa gani aliuliwa wa idha suhufu nushirat na madaftari yatakapoenezwa wa idha samaa walau kushitat na mbingu itakapotanduliwa wa idhal jahimu su'irat na jahannam itapochochewa wa idhal jannatu uzlifat na pepo ikasogezwa alimat nafsum ma ahdarat kila nafsi itajua ilichokihudhurisha fala uqsimu bil khunnas na hapa kwa nyota zinaporejea nyuma aljawaril kunnas zinazokwenda kisha zikajificha walaili idha asas na kwa usiku unapopungua wasubhi idha tanaffas na kwa asubuhi inapopambazuka innahu laqawlu rasulin karim kwamba hakika bila shaka hii ni kauli ya mjumbe mtukufu. Dhi quwwatin inda dhil arshi makin, mwenye nguvu na mwenye cheo kwa huyo mwenye kiti cha enzi. Muta'in thumma amin, anaitiwa tena mwaminifu. Wama sahibukum bimajnun na wala huyu mwenzenu hana wazimu wala qad raahu bil ufuqil mubin na hakika yeye alimona kwenye upeo wa macho ulio safi wama huwa ala al alghaibi bidanin wala yeye si bakhili kwa mambo ya ghaibu wama huwa biqauli shaytanir rajim wala hii si kauli ya sheitani maluni fa aina tadhhabun basi mnakwenda wapi in huwa illa dhikrun lilalamin haikuwa hii ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote liman shaa minkum an yastaqim kwa yule miongoni mwenu anayetaka kwenda sawa wama tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin wala nyinyi hamtataka isipokuwa atake Mwenyezi Mungu Mola mlezi wa walimwengu wote